Tēvs, mēs Jēzus Kristus vārdā Tēvs nākam Tavā priekšā, kungs, ar pateicību Tēvs, ar pateicīgām sirdīm Dievs, zinot, ka Tu, kungs, redzi visu, kungs, ka Tu valdi pār visām lietām, tāpēc Tēvs, kungs, ka Tev nekā nav apslēpta, kungs. Paldies Dievs, ka Tu esi mūsu mierinātājs, paldies, ka Tu esi mūsu stiprinātājs un iepriecinātājs, tāpēc Tēvs, kungs, arī šorīt Tēvs, paldies Tev, kungs. Paldies, ka tā ir Tava žēlstība, kungs. Esam piecēlušies, varam būt, kungs, šeit kopā Tēvs, Tavā priekšā, kungs, lai dzirdētu, kas Tev ir sakāms priekš katru no mums. Dievs, es zinu, ka Tu gribi, Tēvs, lai mēs nākam pie Tevis, lai mēs Tevi iepazīstam, lai mēs, kungs, katru dienu varam nodzīvot ar Tev kopā, Tēvs. Kungs, vad mūs dziļāk, vad Tēvs mūs tālāk kungs, dod mums brīvību tēvs, lai mēs varam nolikt tu izskums, kas mums traucē tev tuvoties, kungs, malā un, un būt brīvi tavā priekšā tēvs. Kungs, un arī šīs brīnišķīgais rīts ir tāds, kungs, lai mēs varam tuvoties tev. Dievs, paldies Tev, kungs, paldies, ka Tu esi tas, kas Tēvs mūs tīra un šķīst, un ka tas ir no Tevis un nevis no mūsu nopelna, kungs. Pateicība Tev, Tēvs, par visu, kungs. Mēs atdodam visu godu un slāvu Tev, Tēvs, jo Tu vienīgais esi varens Dievs. Tu vienīgais esi Dievs un nav cita Dieva tās. Paldies Tev, kungs, paldies, ka Tu, kungs, gādā par mums tās. Paldies, Dievs, ka Tu vienmēr esi mums blāvis, kungs. Mēs slavējam, pateicamies tās Tev. Jēzus Kristus vārdā tās, paldies Tev. prieks jūs visus redzēt ir. Šodien tik daudz esiet tādā kuplā skaitā. Kas ar jums ir noticis? Ah, ah rītā ir zinība diena, varbūt tāpēc. Kā jums visiem iet? Nu, es tā mēram redzu, kā lūpas kustās. Nav nu, mēram tā. Labi iet, jā. Ja? Nu, paldies Dievam. Nu ko, lūksim Dievu kopā, lai Dievs sveitī savu vārdu. Paņemsim savus bībeles rokās. Ir jums bībelītes? Parādiet, pacelsim augšā. Turam augšā, turam augšā rokas. Paceļam augšā. Smaga? <laughs> Lūksim Dievu kopā ar paceltām bībelēm. Dargais dabas tēvs, teiksim visu kopā. Dargais dabas tēvs. Mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Kungs, mēs ticam, ka Tu runā caur savu vārdu. Mēs ticam, ka katrs vārds ir no Tevis iedvests. Un Dievs, Tu esi paredzējis savu vārdu, lai caur to glābtu mūs, lai caur to pārveidot mūsu dzīves lai caur šo vārdu audzinātu mūsu taisnībā, lai caur šo vārdu labotu mūsu, pārmācītu un sagatavot katram labam darbam. Kungs, mēs ticam visam tam, kas ir rakstīts šajā vārdā. Un mēs ticam, kungs, ka mēs visu spējam Tavā vārdā. Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Mīlēsim šo vārdu. Ja. Turēsim šo vārdu ja, pie savas sirds. Kā Dievs teica Izraēla tautā, ja, lai viņi tur to vārdu jau no mazām dienām, ja, uz pieras nesā, uz rokas, visur. Ja, jau šis vārds tevi izglābs. Ja. Pirmam kārtām jau viņš glāb mūs. Ja. Un otram kārtām ja, viņš pārveido mūs. Ja. Viņš veido stipru pamatu mūsu dzīvē. Un atcieties, ja es teicu, ja, kad eh, pa diviem cilvēkiem, viens cilvēks dziļi raka, un kad vētras bija un pārbaudījumi, viņš pastāvēja. Tikai tāpēc, ka viņš dziļi raka, ja viņa pamats bija klīns, un šī klīns priekš mums ir Kristus, tas ir Dieva vārds. Un otrs cilvēks, nu, neraka dziļi, viņš cēla savu dzīvi uz smiltīm, un Un tā, kad nāca grūtības un pārbaudījumi, šis nams neizturēja, viņš nepastāvēja, viņš sabruka. Un tieši tāpat tas notiek ar cilvēku dzīvē. Un tāpēc Dievs visu laiku, visu laiku atgādina, visu laiku runā, turi man vārdu, ja? Arī Dāvids saka 119. psalmā, kā jauneklis, ja, kā viņš pastāvēs un tā tālāk. Ja. Paldies, Liels. Un, un tur ir atbildi. Ja viņš turēsies pie vārdiem. Ja. Tā kā ņemsim līdz vārdu. Ja. Mums tāds mācītājs te parādījies, tagad prasīs prasīs vārdu līdzi, bet es zinu, ko es prasu. Es zinu, ko es daru. Esmu pārliecināts 100-200%. Uh, turēsim savu vārdu acu priekšā, cik vien tas ir iespējams, kamēr vien redzam. Tas mainīs tavu dzīvi. Ok, labi. Es gribētu ar jums padalīties šodien kuldīgā pat pulci uz amortizācijas. Te tehnoloģija ir vispār augstu vilnasīta. Okay, um. Es gribētu šodien ar jums padalīties uh, uh, nedaudz par, par garīgo cīņu. Un uh, es tā lūdzu Dievam, prasīju Dievs, ko tu gribi runāt, un tā, tas esmu es. Ja. Es lūdzu Dievam, Un uh, man ir ļoti svarīgi, ka Dievs runā un kad, uh, kad es nu, zinu to. Un tā nu kungs man radīja Ecihila grāmatu, Nehemijas, es atvainojos. Aš esam visu, ko jau Nehemijas grāmatu. Vecajā derībā, ja? Ja jums ir pildspalvas vai pieraksti, būtu labi, jūs varētu pierakstīt. Un uh, Nehemis grāmata. Un, uh, un es ticu, ka Dievs grib mūs mācīt, mūs mācīt kādus principus. Un, Nu, tā vismaz es sapratu, ja, tā lūdzot Dievu, ka Dievs parādīja šo grāmatu un ka es vienkārši sāku lasīt un atzīmēt eh, kādas lietas, ko jau Dievs uzrāta. Es saprotu, ka Dievs grib mums visiem. Es gribu, lai jūs saprotiet, kad es nerunāju šeit no augšas uz jums. Es esmu kopā ar jums un Dievs māca arī mani. Un es ticu, ka Dievs grib mūs mācīt visus kopā. Kādas principus, kas ir ļoti svarīgi, un to mēs redzam Nehemijas grāmatā ļoti skaidri, tie, kas esat lasījuši droši vien nojaušies, par ko šeit ir runa. Bet uh, šeit mēs lasām par kādu vīru, kurš, uh, jā, kurš uh, ir tālu projām, varētu teikt, no savas, varētu teikt, dzimtenes. Un, un viņam pienāk ziņa, viņam pienāk ziņa, kad, eh, ka tie, kas ir atgriezušies atpakaļ savā dzimtenē, uz Jeruzālimi, ka tur visi tie, visi tie mūri un viss ir nopostīts. Un tā, ka viņš uzzināja par to, kas ir noticis, ka viņš uzzināja par to, kad, kad viss tur ir drupās un eh, visi pa galam un, un nekas tur nenotiek, ja, tad Tas ritīgi paņēma viņu sirdē. Un es te apstājos un es tā domāju par sevīm, ko mēs darām, ko mēs darām ar tām situācijām, kas notiek mūsu dzīvē, ko mēs darām tad, kad mēs uzzinām par kādu cilvēku, vai varbūt nelaimi, vai uzzinām par kādu cilvēku neveiksmi, ko mēs darām ar savām dzīves situācijām, kad mēs ciešam – kad mums kaut kas neiet, vai kad mums viss ir sabrats, varbūt tās, tās ir personīgās attiecības ar Dievu, varbūt kādu laiku tu neesi lasījis, neesi lūdzis, un tu esi jau tik tālu sevi novedis, ja, ka tur ir iestājusies totāla krīze, un tu nesaņem vairāk no Dieva, un viss iet uz leju, un varbūt tās tu jau esi pie cūkas sils, un tu nezini, ko darīt, un tu nezini, kā atgriezties, un tu dari visu kaut ko, un klausies, un lasi, un nevar savu, sildi, savu sirdi iekarsēt. Ziniet, ir Ir viegli atkrist, bet ļoti grūti ir atgriezties. Kas saprot, par ko es runāju. Tas nav viegli. Ko mēs darām tādās reizēs, kad, kā es jau teicu, ka mēs uzzinām par kādu cilvēku nelaimi vai neveiksmi, kas notiek ar mūsu sirdīm, ja? kas, ko mēs darām, kad mēs redzam, ka kaut kas neiet tā kā vajag, ko mēs darām draudzē, ko mēs darām ar draudzi, ko mēs darām darba vietā, un tā mēs varētu uzskaitīt visas tās sfēras mūsu dzīvē, nu, ar ko mēs saskaramies, kā mēs ejam cauri un ko mēs darām. Un patiesībā tas, ko mēs darām, tas pa lielam ir atkarīgs no mūsu garīgā brieduma, nu, vairāk vai mazāk. Kā saka, mēs visi nemācēsim rīkoties vienādi, pat ja tu dzirdēsi ļoti labu lekciju, tas varētu arī tev nepalīdzēt, tāpēc, ka patiesībā vairāk vai mazāk tu rīkosies saskaņā ar savu garīgo briedumu, jā, savu garīgo izaugsmi. Un ja tava izaugsme ir tik liela, nu, tad arī saskaņā ar to tu varēsi praktiski rīkoties. Ja? Tu nevari māju uzcelt lielāku, ja par saviem pamatiem, kas ir ielikti. Ja, ja tev pamati ir ielikti tik daudz, tu nevari māju uzcelt tādu. Ja? Jā, tāpēc tas ir ļoti svarīgi, un, ka mēs garīgi pieaugam. Un ka mēs pareizi reaģējam uz situācijām, jo patiesībā jau Kad es saskaros ar situācijām savā dzīvē, saskaros situācijām cilvēku dzīvē, kas kaut kam iet cauri vai grūtības, es jau saprotu, stāsts jau nav par tām grūtībām, tiem pārbaudījumiem. Ja? Kā saka, mums būs grūtības, mums būs pārbaudījumi un tā tālāk, un tam ir vairāk iemesli, mēs tam neiedziļināsimies. Nu, nevienmēr ir jāgrāko, lai iet cauri grūtībām, pārbaudījumiem. Ja? Ja, mēs ejam cauri dažādām grūtībām un pārbaudījumiem, tāpēc, ka mēs esam Dieva bērni. Ja? Tāpēc, ka mēs esam likumīgi Dieva bērni, ja, un Dievam ir visas tiesības uz mūsu dzīvi, mūsu koriģēt un audzināt un tā tālāk. Tā kā ir dažādi iemesli, kāpēc ar mums ir reizēm savādāk nekā ar, ar, nu, ar neticīgiem cilvēkiem. Nu, lūk, ko mēs darām? Ko mēs darām, ka kaut kas tāds notiek? Ko tu dari? Ja. Vai tev iestājās? Aā! <laughs> iestājās panika un... Uh, iestājās panika laulībā, un tu uzreiz laidies projām no laulības, un, jā, jā, vai darba vietā neiet, vai tu, ko tu dari, un, vai draudzē kaut kas neiet, jā, tā kā, tā kā, tā kā gribētos, un, vai tu ej projām, vai kā, ko mēs darām? Par šo vīru mēs varētu nu, kaut ko mācīties, un jums ir pieraksts, tad jūs varat atzīmēt, un mēs iziesim dažām lietām māci cauri. Un pirmā lieta, ko, ko mēs visi varam darīt, jebkurā situācijā, jebkurā dzīves situācijā, ja mēs ejam kaut kam cauri un liekas, ka nu, laiva ir krastā. Un, uh, tas ļoti vienkārši princips. Ja? Mēs griežamies visi pie Dieva. Ja? Tas ir pirmais princips. Un to mēs redzam šeit, Nehemī, ko viņš dara. Un viņi man sacīja pāri palikušie tie, kas atgriezušies no izsūtījumi tādā zemē ir lielā nelaimē un kaunā. Jeruzalemas mūri noplēsti, tās vārti sadedzināti ugunī. Kad es dzirdēju šos vārdus, es sēdēju un raudāju un sēroju vairākas dienas. Es arī nemetējos gavēt un griezies ar savām lūkšanām pie debesu Dieva. Es domāju, ka mēs visi varam mācīties kaut ko no šī vīra. Tā vietā, lai iestātos panikta vai vēl kaut kas, mēs varam visi griezties pie Dieva. Un arī Dievs saka, piesauc mani bēdu laikā. Ja? Piesauc mani bēdu laikā. Un kā tad mēs griežamies pie Dieva? Kāds tīri praktisks notiek? Tas nozīmē, ka mēs nu, atrodam laiku lūšanā. Mēs vienkārši sākam lūgt par to. Mēs sākam vienkārši lūgt par to. Mēs varam pastiprināti lūgt. Mēs varam, mēs varam arī sākt gavēt par to lietu. Ja? Vai tas ir par mūsu situāciju, vai tā ir kāda cita cilvēka situācija, ka mēs, nu jā, ka mūsu sirds tā tiek pārņemta, ka mēs lūdzam un mēs gavējam par to lietu. Un, Un ko es vēl šeit redzu, ir, kad, eh, kad 11. pantā, ka Nehemija varētu teikt, viņš ne tikai lūdz un gavē, bet viņš varētu teikt tā kā sevi piedāvā Dievam. Kungs, nu es tā saviem vārdiem, šeit viņš saka, a kungs, lai jau tava auss kļūst uzmanīga un tava kalpa lūkšana, kam ir prieks bīties tavu vārdu un dod jau panākums tavam kalpam šodien un piešķir viņam labvēlību, tā vīra priekšā. Ja? Un es ticu, ka viņš vienkārši sevi piedāvā. Kungs, šeit es esmu. Un ja kaut kādā veidā tu vari man iesaistīt šajā situācijā, kur viss ir sabrucis, kur viss ir pagalam, ja tu kaut kādā veidā vari man lietot, lai to visu atjaunotu, lai, lai tur palīdzētu, tad kungs, šeit es esmu. Ja? Un es domāju, vai mēs, <clears throat> vai mēs visā šajās situācijās, vai mēs lūdzam, vai mēs gavējam, un vai mēs Dievam piedāvājam sevi kā resursu, vai mēs tajās konflikta situācijās sakām, kungs, šeit es esmu, eh, es, es, es gribu iesaistīties šajā konflikta situācijā, es gribu iesaistīties šajā mūra atjaunošanā. Kungs, es gribētu iesaistīties laulības atjaunošanā, es gribētu iesaistīties attiecību atjaunošanā, es gribu iesaistīties draudzes atjaunošanā, es gribu iesaistīties kalpošanas atjaunošanā. Kungs, šeit es esmu. Dievs, tu redzi manu sirdi. Man liekas, tas ir tāds ļoti labs pir, pir, princips pirmais ka mēs griežamies pie Dieva, ka mēs nesam sevi Dievu priekšā kā upuri un mēs, mēs lūdzam Dievu, mēs gavējam, bet mēs arī sevi piedāvājam Dievam. Un kā mēs lasam šeit, mēs redzam, kad, kad viņš nekur nesteidzās, viņš neko pats nedara, bet viņš lūdza Dievu labvēlību un, un varētu teikt pareizo laiku tam. Un mēs redzam šeit, kad ķēniņš ievēroja, ka viņa vaigs bija noskums, un viņi tur runā un tā, un tad viņš pasaka, nu jā, kad viņš ir noskimis tāpēc, kad viņa tauta un tā ir grūtībās un problēmās, un mēs lasām, ka viņam pavarās iespēja doties uz Jeruzalemu un palīdzēt tur. Un es tā domāju, katrai situācijai arī savs laiks, vai ne, mūsu dzīvē, jā. Mēs lūdzam un gavējam un, un piedāvājam sevi, un tas jautājums, un cik ilgi lūgt, cik ilgi gavēt, Cik ilgi sevi piedāvāt? Viena diena, divas dienas, <laughs> trīs nedēļa, gadu, cik ilgi? Dievs pašķirs pats apstākļus. Zinu, tas ir pats labākais. Nu, cik es zinu, arī no savas dzīves, no savas pieredzes, tas ir pats labākais, ka tu vienkārši esi Dievu priekšā, tu lūdz par to situāciju, nelūdz par daudzām, bet konkrēti par to situāciju, lūdz nes to Dievu priekšā, piedāvā sevi Dievam, Dievs lieto man šajā situācijā. Atcerieties, viens no praviešiem arī teica, Dievs, šeit es esmu sūti, man lieto. Ja tev, ja tev nav neviena, ko varētu sūtīt, ja, ja tev nav neviena, kas varētu sludināt, ja nav neviena, kas varētu atjaunot, nav neviena, kas varētu iestāties par šo situāciju, kungs, šeit es esmu. Šeit es esmu lietomā. Tajā laikā Ezra bija, Ezra bija Jeruzalemē, un viņš atjaunoja citas pamats, viņš atjaunoja dievvārdu pamatu, bauslību, bet tie mūri bija sabrukuši, un Dievs veda pavisam citu cilvēku, darīt pavisam citu darbu. Mums katram ir savs uzdevums, mēs katrs redzam savu nu, kaut kādu vietu visā tajā. Un otrs princips, kas ir ļoti svarīgs šeit, ka mēs izvērtējam jebkuru situāciju savā dzīvē. Ja? Ka mēs izvērtējam jebkuru situāciju savā dzīvē, ka mēs izvērtējam, to mēs lasām otrajā nodaļā <clears throat> no 11. panta līdz 16 ka viņš nonāca Jeruzalemē un tur viņš nevienam neko nesaka uzreiz, nestāst par saviem lieliem glābšanas plāniem, bet viņš pats dodās uz tiem mūriem pa nakti un apstaigā un izskata, kas tur ir un tā tālāk, tā tālāk. Man liekas, tas arī tāds baigs svarīgais princips. Nevis, ka tu ej uzreiz kā tāds <laughs> lielais pasaules glābējs visā tajā iekšā, bet ka tu, Dievs redz tavu sirdi, ja? un ka mēs izvērtējam savu situācijas, ka mēs izvērtējam savu situāciju, pirms mēs, pirms mēs kaut ko darām. Un es domāju, ka bieži vien problēmas ir tad, <clears throat> ja mēs līdz galam neizvērtējam. Nu, neizvērtējam savu, neizvērtējam cita cilvēka situāciju, mēs uzreiz tikai karoks gaisā un urrā un uz priekšu un tūlīt glābsim, tūlīt darīsim. Un tas bija līdzīgi kā Mauzes gadījumā. Ka Mauzes ieraudzīja situāciju, redzēja, ka eģiptietis bliež nos to ebreju, un viņš uzreiz metās iekšā kautiņā un noslaktēja to eģiptietu. Un, un beig, beigās jau rezultāts nebija nekāds, ja? beig, beigās viņam vajadzēja bēgt. Un bieži vien mēs arī tādā veidā risinot jebkuru konfliktu situāciju savā dzīvē vai cilvēku, citu cilvēku dzīvē, ja mums kaut kas neizdodas vai nesanāk, zin, tad jābēg. Jo ziepes ir sataisītas <laughs> daudz. Jā. Tāpēc, ka mēs neesam izvērtējuši līdz galam, es tā reizēm domāju, ir cilvēki, kas uzplēš rētas, bet viņi pēc tam nezin, ko ar viņām darīt. Un, teiksim, man tas princips ir tāds, ka es, nu, ja es nezinu, ko darīt, tad es lūdzu tik ilgi, kamēr es zinu, ko darīt ja, kad es tomēr izvērtēju to situāciju. Jo, kā saka, skolotāji mums apkārt ir ļoti daudz ko, kā un kā, bet, bet man liekas ļoti svarīgi ir tās rētas, ja mēs domājam viņas uzplēst, tad mums ir jāzina, ko mēs ar viņām darīsim, kā notiks tā dziedināšana, kā notiks tā palīdzība tajā situācijā. Un tāpēc tas princips numur divi ir tiešām izvērtēt jebkuru situāciju, jebkuru konfliktu. Tur desmitajā pantā, otrajā nodaļā, kad Horonietis Sanbalats un amoniešu ierēdnis Tobija to dzirdēja, tad viņi bija ļoti sadusmoti, ka kāds ir atnācis, lai rūpētos par Izraēlu bērniem. Nu, zini, tad, kad tu sāc iestāties ja, par savu situāciju vai kādu citu cilvēku situāciju, vai vienalga, tu citiem vārdiem sakot, tu sāc iestāties par kaut ko, tev ir jāsaprot, ja, kad būs kāds, kas arī, kas arī paliks dusmīgs, ja, jo kāds ir atnācis glābt. Ja, un, ziniet, tad, kad draudze iestājās, piemēram, pa pilsētu, ja, tad arī ir tie garīgie spēki, tumsības eņģeļi, ja, kas pēkšņi, kas te notiek, vai ne? Kas te ir atnācis glābt? Un, nu, ar to mums ir jārēķinās, ja, kad eh, var lietas neiet gludi, kad ir ienaidnieks, kas vienkārši saceļās un ka viņš paliek dusmīgs par to, ka kāds ir atnācis rūpēties. Tas vienkārši jāņem vērā un tad mēs redzēsim, kā tas šeit iet cauri. Tad, kad tu esi izvērtējis situāciju, tad trešā lieta, kas, manuprāt, ļoti svarīga ir un ko mēs redzam šeit, šeit Nehemijas grāmatā, ir, kad uh, Nehemija, viņš tālāk neturpina viens, bet viņš saprot, ka viņam ir jāpieaicina cilvēki un kad viņam ir jādara kopā ar cilvēkiem, ka tā cīņa ir, ka tie, nu, ka tie mūri ir jāatjauno kopā ar pārējiem. Un, un es domāju, tas arī ļoti svarīgs princips – Tu neesi viens cīnītājs, ja? tad, kad tu esi sapratis, izvērtējis situāciju, tu vari piecināt, varbūt tās cilvēks sev apkārt, varbūt sev uzticīgs cilvēks, es nezinu, bet kādas varbūt, kam tu uzticies, un ka jūs vienkārši kopā iestājieties. Ja? Viens mēs nekad neesam bijuši cīnītāji, ja? Dievs grib, lai mēs kopā darām, lai mēs kopā cīnamies, un tas ir ļoti svarīgs princips caur visai Bībelē, ja? būt kopā, ja? būt kopā, ja? cīnīties kopā, iet kopā, un, un tas mērķis ir, tiešām rūpēties par to, lai kaut ko atjaunotu. Ja? Un, un šeit viņi arī saka, Nehemija saka, celsimies, celsimies un celsim. Celsimies un celsim. Ja? Viņš iedrošina viņus, un tā viņi stiprināja savus rokas labajam darbam. Ja? Tas arī ļoti svarīgs princips ir, ka mēs pieeicinām brāļus un māsas un māsas, un mēs kopā iestājamies un lūdzam, un pa vidu visam tam mēs stiprinām viens otru, mēs, mēs iedrošinām viens otru, tāpēc, ka priekšā stāv cīņa, priekšā stāv visādi izaicinājumi un tā tālāk. Un ienaidnieks, kā saka, nesnauž, un, tu, un tur patās uzreiz otrajā nodaļā, pēc tam, tad, kad viņi jau apņemās, ka viņi celsies un ka viņi kopā lūksies, tagad ne jau viens, bet jau vairāki – Tad eh, atkal ienaidnieks šeit parādās, ja? Bet, kad horonietis, anbalets un amoniešu ierednis Tobija un arabas gešems to dzirdēja, tad tie izsmēja mūs un nonicināja mūs un sacīja, kas tā ir par lietu, ko jūs darat? Jūs laikam gan esat nodomājuši celt dumbi pret ķēniņu un atkrist no viņa varas. Ja? Pirmais bija, kad garīgā pasaulē kaut kas notiek, ja viņi <laughs> sadusmojās. Ja? Otra lieta, kas šeit jau sāk notikt, ir tas, ka viņi, ka viņi, ka viņi izsmēja. Viņi izsmēja, un viņi, un viņi nonicināja mūs un, un visādi pazemoja. Un tāds ir ienaidnieks, ja? tad, kad tu sāc uzņemties cīņu par kaut ko, kad tu sāc iestāties par savu, savu namu, savu ģimeni, saviem bērniem, ja kaut kur kaut kādas problēmas, vai par draudz, vai darba vietu, vienalga, tad ienaidnieks arī viņš kaut ko mēģinās darīt. Bet, ja mēs esam kopā, un mēs ejam kopā, mēs lūdzam kopā, mēs cīnamies kopā, ja mēs esam plec pie pleca, ja mēs esam pagrieduši, pagriezuši muguru, nu, viens otram ar mugurām kopā, mēs ejam kopā, mēs cīnamies, tad rezultāts būs garantēts. Un tas ir ļoti svarīgi. Tad ceturtais princips, kas ir ļoti svarīgi, ir, kad visā tajā, visā tajā, ka mēs ejam šo ceļu, mēs lūdzam, mēs gavējam, mēs cīnamies, mēs ejam kopā. Ļoti svarīgi ir, ka mēs atzīstam, kad, ka, Dievs, ka Dievs ir tas, kas to dara. 20. 20. pantā Nehemija atbildēja šiem, šiem ienaidniekiem, tad es atbildēju viņiem un sacīju, debesu Dievs – Viņš ir tas, kas dos sekmes mums, un mēs viņa kalpi celsimies un celsim, bet jums te nav nekādas daļas, nec tiesības, nec piemiņas Jeruzalemē. Mēs, tas, ir ļoti, tas, tas vienkārši liecina par šī vīra briedumu. Ja tā vietā, lai ielaistos, tā vietā, lai nu, pieņemtu apsūdzības, eh, visus tos nicinājumus, to nekas neizdosies. Ja, tā atbilde ir tāda – Dievs ir kopā ar mums, tas ir Dieva darbs, tas ir Dieva nopelns, un Dievs mums palīdzēs, Dievs dos mums spēku, un tas ir ļoti, tas ir ļoti svarīgi to vienmēr atcerēties priekš mums. Tas, ka mēs iestājamies un lūdzam, tas, ka mēs gavējam, tas, ka mēs nākam kopā un mēs iestājamies par to lietu un cīnamies, tas nenozīmē, ka ar to vien mēs panāksim. Mēs bijām nometnē, un eh, man ļoti patika eh, kāda doma, kas vijās cauri visai kalpotāju nometnei, uh, ko mācītājs Džons arī līdzdalīja, ka pāri visam ir Dieva žēlstība. Ja? Pāri visam ir Dieva žēlstība. Tie nav, tie nav mūsu tie, <laughs> tie, tie labie darbi un tā tālāk. Ja? Jā, mēs, mums vajag lūgt, jā, mums vajag gavēt, jā, mums vajag kopā nākt un cīnīties un tā tālāk, bet sevi, kā saka, piedāvā Dievam kā resursu, Dievs šeit es esmu, vadi man, Dievs lieto man, es gribu būt par svētību Tas viss ir vajadzīgs, bet pāri visam, ka tu visu laiku patur savā prātā, Dievs pāri visam. Dievs ir darītājs, ja? Dievs ir darītājs, Dievs ir darītājs šajā situācijā. Un tas ir svarīgi, ka to mēs apliecinām katrā varbūt tādā situācijā, kur nāk tie izsmiekli un kur nāk tie visi nicinājumi. Nekas neizdosies, tev nekas neizdosies, tu nepiecelsies, tu neatjaunos. Jūs saprotiet, tā pretestība bija ļoti liela. Tā pretestība bija ļoti liela. Ienaidnieks sadusmojās, ienaidnieks sāk nicināt un tā tālāk, ka viņam nekas neizdosies, izsmies. Un es domāju, pa lielu mēs arī esam kā ar kaut ko līdzīgi esam saskārušies. Kad eh, mēs kaut ko uzsākam, mēs kaut ko sākam darīt, ka pienāk domas, nekas neizdosies, tev nekas nesanāks. Tu jau mēģināji vienreiz un tā tālāk un tā tālāk. Bet mēs varam teikt kā Pēters kad viņi krastā bija ar savām laivām, kad Jēzus tur bija un kad Jēzus viņus mācīja. Un pēc tam Jēzus teica, es gribu, ka tu atgriezies, ka tu izmet tīklus tur nedaudz tālāk. Un viņš teica, jā, mēs visu nakti, mēs pūlējāmies, mēs cīnījāmies, mēs strādājām, mēs darījām, bet uz tavu vārdu, kungs, es izmetīšu. Un viņi izbrauca, un viņi izdarīja to, un viņi piedzīvoja uzvaru. Ja. Ir laiks, kad mēs nonākam ar tevīm krastā, kad esam cietuši varbūt neveiksmes vai vēl, bet paldies Dievam, Jēzus tur ir. Es gribu tevi iedrošināt, Jēzus ir kopā ar tevim tur, kur tu esi šobrīd. Ja. Varbūt tās tu esi krastā iznācis, ja? varbūt tās viļņi tev ir izkalojuši ārā, bet atceries, Jēzus ir kopā ar tevīm. Ja? Jēzus ir kopā ar tevīm. Viņš ir lielais darītājs, ja? un viņš, tev, viņš arī tev palīdzēs. Vēl viens ļoti svarīgs princips šeit ir, ko mēs redzam trešajā nodaļā, cauri visai trešajai nodaļai mēs nelasīsim, <clears throat> bet mēs lasam tur par to, kad, ka viņi cēlās un ka katrs, katrs nams, katra ģimene uzņēmās atjaunot uh, savu to, nu, to savus vārdus. Un, uh, un man liekas, ka šajās situācijās ir ļoti svarīgi, jebkurā krīzes situācijā, ka mēs, nu, ka vispirms mēs sākam ar sevi, ka mēs vispirms labojam kaut ko pie sevis. Es domāju, tas princips arī ļoti svarīgs ir. Ja mēs katrs viens varam nonākt kaut kādās krustelēs, ja, kur Dievs gribēs, lai mēs vispirms sakārtojam sevi, lai iet tālāk. Jā, un man patīk tā doma šeit trešajā nodaļā, ka viņi visi, katrs viens strādā pie saviem vārtiem. Nav tā, ka visi tur cīnās par vieniem vārtiem, bet katra ģimene, katrs strādā pie saviem vārtiem, lai to darbu paveiktu. Un, un es domāju, lai mēs kaut kādus darbus kopā paveiktu, man liekas arī ļoti svarīgi, ka mēs katrs viens strādājam arī pie savas sirds ka mēs katrs strādājam pie savas dzīves, ja, ka mēs katrs strādājam pie saviem vārtiem, ja, pie savām sirdīm, ja, ar ko Dievs nāk un runā. Jo bieži vien nākās saskarties, kad uh, mēs vienmēr zinām, kas notiek citu cilvēku dzīvē, mums gribās labot citu cilvēku dzīves uzreiz un tā, bet, bet citreiz Dievs grib, lai mēs sākam ar sevi. Jā, kā, lai mēs sākam ar sevi. Tas ļoti svarīgi ir jebkurā, jebkurā situācijā, jebkurā konfliktā, arī savā ģimenē, ja kaut kas neiet vai kā, es nekad nu, nepārmet savai sievai vai saviem bērniem, vai ka viņi būtu pie kaut kā vainīgi. Man liekas, ka Dievs bieži vien norāda uz mani. Ja kaut kur ir problēma, tad visticamāk tā problēma ir šeit manā sirdī. Jā. Un es nāku pie Dieva un es prasu, Dievs, lūdzu, palīdz man, Dievs, palīdz sakārtot manu sirdi, lai varētu iet tālāk. Jo tas ir ļoti svarīgi, jā, ka mēs katrs viens strādājam pie savas sirds arī. Jā. Dievu priekšā. Tas ir svarīgs tāds posms arī visā tajā garīgajā cīņā, tāpēc, ka tā ir garīgā cīņa un spriedzes ir lielas, un tāpēc ļoti svarīgi ir, ka mēs nu, strādājam pie savām sirdīm. Jā. 4. nodaļā, 1. pantā, un atkal, kad Sanbalats dzirdēja, ka mēs ceļam mūri, tad viņš kļuva dusmīgs un ļoti sakaitināts un zobojās par jūdiem. Un viņš runāja ar savu brāļu un samarijas karaspēka priekšā un sacīja, ko grib šie nožēlojumie jūdi, vai viņiem to atļaus, vai viņi tiešām kādreiz nesīs atkal savus pateicības upurus, vai viņi reiz būs ar saviem darbiem galā, vai viņi grib lasīt ārā no pelnu kaudzēm un no jauna likt lietā akmeņus, kas jau sen sadedzināti. Ja, kad ienaidnieks jau paliek vispārībā traks, ja? Tad, kad mēs turpinam lēnām, ka mēs ejam uz priekšu, ka mēs lūdzam, mēs gavējam, mēs, kungs, šeit es esmu, mēs piecinam pārējos, mēs iestājamies, mēs lūdzam, mēs cīnamies, ienaidnieks paliek trakas, garīgajā pasaulē tas notiek. Un pa ceļam var būt visādi izaicinājumi, un svarīgi ir neapstāties. Svarīgi neapstāties, ja. Svarīgi arī sargāt savu sirdis, ja, kad Dieva vārds saka pāri visam, kas jāsargā, sargi savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība, ja. Un tad ienaidnieks paliek vēl trakāks, jo viņam neizdodas tevi apstādināt. Tu ej uz priekšu, mūri tiek atjaunot, laulība tiek atjaunota, bērni tiek atjaunot, jo tu stāv par viņiem, tu cīnies par viņiem, ja? tu cīnies par viņiem. Un tad šie jautājumi ienaidniekiem, vai tiešām viņi atjaunos, vai tiešām viņi atkal pienesīs pateicības upurus, vai tiešām viņi tos akmeņus no pelnu kaudzēm izcels ārā, es jums gribu teikt šodien, jaun āmen. Ja mēs iesim šo ceļu, ja mēs lūksim, ja mēs uzticēsimies Dievam, Ja mēs katrs viens ieskatīsimies savā sirdī, sargāsim savu sirds, ļausim, lai Dievs strādā tur, nepadosimies katram ienaidnieka spēkam, mēs to piedzīvosim, kad akmeņu kaudzes akmeņi tiks celt no pelniem ārā. Laulības, kas ir sadragātas no pelniem, tiks celtas augšā tikai tāpēc, ka kāds ir atnācies, lai rūpētos. Jūs saprotiet to principu? Ja tu iemācīsies rūpēties par sevīm, tu iemācīsies rūpēties par citiem. Ja jūs kā ģimene iemācīsieties rūpēties par sev nav, par saviem bērniem, cīnīties, jūs zināsiet, kā cīnīties lielākās telpās, ja? draudzē, kā cīnīties. Tā, tā. Un ienaidniekam tas nepatīk. Un ja viņam kaut kādā veidā izdodās kādu nogāzt pie zemes un tā tālāk, atcerēsimies, ka Izraels bija atkritis, bija aizgājis no Dieva, viņam 70 gadus bija projām Bābelē, viņi atgriežas atpakaļ, viņi ir jāatjauno. Viņiem ir jāatjaunojas Dieva vārdā un tā tālāk un tā tālāk. Tas nenotiek vienas dienas laikā. Tas prasa cīņu, tas prasa darbu, tas prasa daudz piepūles. Ja? Ir kāds, kas ir atnācis rūpēties. Un es domāju, vai mēs arī ienākam situācijās, lai rūpētos. Ja? Es domāju, ļoti svarīgi ir pār, vienmēr pārbaudīt savu motivāciju Dievu priekšā garīgajās cīņās. Ja? Ar kādu motivāciju es ieeju tajā cīņā. Ja? Vai es ietu ar motivāciju, kad hu, nu, man ir viss atbildes, ja? vai tomēr tu ieej tajā situācijā, ja tu mīli tos cilvēkus, tev rūp, tev žēl, ka tur ir noticis, noticis tas sabrukums tajā ģimenē vai tajā situācijā, un tu gribi iestāties. Tev rūp viņi. Un, kad tur jaunajā derībā lasi par Jēzu, tad mēs lasam tur diezgan vairākās tādās rakstvietās, ka Jēzus apstaigāja ciematus, pilsētas, un viena svarīga lieta tur – Jēzum rūpēja viņam sirds iežēlojās par cilvēkiem. Jo viņi visi bija novārdzināti, viņi bija sāpināti, viņi bija ievainoti. Un Jēzus bija atnācis, lai rūpētos par cilvēkiem. Jā. Amen. Jēzus atnāca rūpēties par cilvēkiem. Cilvēki nāca pie viņa, cilvēki jutās ļoti droši viņa klātbūtnē. Viņi zināja, tā motivācija tur visi kārtībā, viņš rūpējās, viņš mīl, viņš dziedināja, viņš palīdzēja. Tur kādi farizēji atveda tur sievieti un pazemoja, un viņi ir pelnījis nāvu un ar akmeņiem jānomētā. Ko Jēzus darīja? Jēzus teica, ja jūs esat bez grēka, jūs varat mest akmeņus. Ja? Un tad viņi nomet tur akmeņus un aizgāja, un viņš piegāja kārt pie tās sievietes un teica, arī es tev nenomētāšu. Ja? Viņš viņu piecēla, viņš palīdzēja viņai. Ja? Es domāju, kāpēc tie cilvēki nāca pie Jēzus, nebija nekādas reklāmas, nebija no nu, tāda masmēdī kā šodien un tā tālāk. Jēzus nāca, cilvēki nāca pie Jēzus, tāpēc, ka viņš viņus mīlēja. Es ticu, ka cilvēki nāks uz draudzi, uz, nu, ja draudze mīlēs. Amen. Ja šī draudze ir šajā pilsētā ielikta, lai rūpētos par cilvēkiem, lai rūpētos par cilvēkiem, cilvēki nāk šeit. Amen. Cilvēki nāks, tāpēc, ka viņi jutīs, ka kāds rūpējās. Un es domāju, un kā tā rūpa izpaužās ir pirms garīgi. Tā rūpa izpaužās ne jau tajā administratīvajā un tajā organizatoriskajā. Tā rūpa sākās šeit sirdī. Nehemija, viņš sāka raudāt par to, kas notiek Jeruzalemē, par to, kas notiek pilsētā, par to, ka mūri sabrukuši. Viņš sāka raudāt. Es domāju, draudze, vai mēs šodien raudam? Vai mēs raudam šodien par cilvēkiem? Ko mēs darām ar tiem visiem konfliktiem, tam situācijām? Vai mēs raudam? Vai mūsu sirdis ir pārņemts ar to, kas notiek ar cilvēkiem? Cilvēki kredītos līdz ausiem, cilvēki taisa pašnaimnības, laulības, šķirās, ja? bērni vispār Dievu nepazīst un tā tālāk, ja, un noliedz Dievu, ja sabiedrību, un tā, vai mūsu sirds rauj. Un es ticu, ka Dievs grib atgriezt mums tādā stāvoklī, ka mums ir rūp, ka mēs varam ar teviem iestāties, un tā ir garīgā cīņa. Tā ir garīgā cīņa, un uh, tas ir ļoti svarīgi, ka mēs saprotam tos principus, un es ticu, ka Dievs grib lietot tevi un mani personīgi, gan mūsu ģimenēs, gan arī kā draudz. Dievs grib, lai mēs iestājāmies, lai mēs lūdzam, lai mēs gavējam, lai mēs sevi, kā tur romiešu 12. nodaļā rakstīs, lai mēs sevi pienesam Dievam kā svētu un tīri patīkam upuri, lai tas ir tas garīgais dievkalpojums, lai Dievs var darīt lietas caur mums, caur tevi, caur mani, lai Dievs var aprūpēt un palīdzēt. Dievs arī veido komandu apkārt, ja cilvēks, kas arī iestājās un lūdz. Mēs strādājam katrs viens pie saviem vārtiem, mēs katrs viens strādājam pie savām sirdīm, mēs nevienu neaudzam, mēs strādājam pie sevīm. Un pa vidu visam tam ienaidnieks vienkārši ir traks, viņš no biksēm lec ārā. Ja? Un vai šie akmeņi vēl kādreiz tiks atjaunot? Un es ticu, ka draudzē šodien jāsaka jā un āmen. Tās laulības tiks atjaunotas, tāpēc, ka Dievs ir ar mums. Ja? Un Nehemija, viņš zināja, ko viņš dara. Viņam bija vīzija, ka tas templis, ka viņš tiks atjaunots, ka tie mūri tiks atjaunoti. Bet pa vidu visam tam ir cīņas. Ja? Es gribu tevi iedrošināt, ja? nepadodies. Ja? nepadodies. Jā. Un patiesībā, tad, kad ir šie izaicinājumi, tas nozīmē to, ka varbūt tās pat vēl vairāk ir jālūdz Dievs. Jāpastiprina lūkšana un tā tālāk. Un to mēs redzam šeit nedaudz tālāk, ka viņi pastiprina, ka viņi pastiprina savu lūkšanu, un tur mēs lasam no 21. pantā. Tā mēs veicām mūra darbu, puse no mums turēja gatavībā šķēpus, no rīta ausmas sākuma līdz kamēr vakarā parādījās zvaigznes. Jā. Tad, kad ir visā tāda uzbrukuma tā tālāk, varbūt tās pat ir jāpastiprina, jā? gan lūkšana un tā tālāk. Mēs redzam, ka pa dienu viņi strādāja, bet pa nakti viņi sargāja. Jā? Pa dienu strādāja un pa nakti sargāja. Un nu, patiesībā tā ir garīgā cīņa. Atcerieties, kādā vietā vecajā derībā uh, Dievs uzdod jautājumu, kas iestāsies par manu tautu, ja? Un viņš meklēja kādu, kas iestāsies ritīgi. Un ziniet, kas tur tālāk bija rakstījis? Un Dievs neatrada neviena, kas iestātos par savu tautu. Neviena. Tas ir amazing. Vai tiešām starp simtiem, starp simtiem tūkstošiem cilvēku Dievs tiešām neatrada nevienu, kas patiesi varētu iestāties. Jā. Padomājiet par to, vai tu esi tas cilvēks, kas iestājies, vai tu esi tas cilvēks, kas beidz, vai tu esi tas cilvēks, kas tieši otrādāk vēl, vēl, vēl tālāk pasiprina to konfliktu. Un es ticu, ka mums vajadzētu būt tiem cilvēkiem, kas sevi piedāvā Dievs. Šeit es esmu tāds, kāds esmu. Ja varam kaut ko mainīt, ja tu redzi, ka es varu noderēt šajā situācijā, kungs lieto mani. Dievs dod man tādu sirdi, ka es varu iestāties. Un tad, kad ienaidnieks saceļās, un tad, kad ienaidnieks uzbrūk un tā tālāk, un ir visādas situācijas, tas nozīmē, ka ir jāpastiprina. Ir jāpastiprina. Tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgs punkts. Mums ir ļoti svarīgi būt nomodā. Te ir rakstīts, ka viņi pa dienu strādāja, un naktī viņi bija nomodā. Un jaunajā derībā mēs bieži vien lasam, uh, šos atgādinājumus, esi nomodā, esi nomodā, esi nomodā, lūdziet, miesa ir vāja un tā tālāk, ja? esiet nomodā, nomodā, nomodā, nomodā, ja? Efeziešu vēstules sesto nodaļu atšķirsim visu kopā. Tur mēs lasām no 10. panta, 6. nodaļā efeziešiem. Beidzot topiet stipri savā kungā un viņa varanajā spēkā, bruņojoties ar visiem dievu ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties vēlna viltībām. Nu tā, vai mēs kādreiz paņemam to ritīgi tā nopietni? Mēs kādreiz tā domājam, zin, tās visas karikatūras par velniņiem tā tālāk, bet patiesībā es to gribu vienkārši pateikt, ka tie garīgie spēki ir ļoti nopietni patiesībā. Un Dieva vārds ļoti skaidri saka, lai mēs bruņojamies ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties vēlna viltībām. Ja, bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, ja, lai tu varētu stāvēt pretīm, ja, ja, pretīm ienaidniekiem. Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Tāpēc satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretīm stāties ļaunajā dienā un visu uzvarējuši varētu pastāvēt. Ja? Nu, ritīgi tā nopiet, vai ne? Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem. Ja? Šie vīri, viņi dienām un naktīm, viņi strādāja un viņi sargāja. Viņi strādāja un sargāja, viņi bija nomodā. Tas varbūt nebija visu laiku, bet tas bija kāds laiks viņu dzīvē. Un es tā domāju, es gribu tev vienkārši iedrošināt, ja tavā dzīvē kaut kas šodien ir jāatjauno – ja tev ir jāatjauno savas attiecības ar Dievu, ja tev ir jāatjauno savu laulību, ja tev ir jāatjauno savu draudzību, varbūt tas ir jāatjaunojās draudzē, jāatjauno kādas lietas draudzē, jāatjauno kādas lietas varbūt darbā. Tu zini, tas var prasīt kādu laiku no tevis ļoti daudz resursu, ļoti daudz spēka. Daudzas varbūt negulētas naktas, ja, tāpēc, ka tu iestājies. Tas ir laiks, kad jāspiež gāze grīdā. Tas ir laiks, kad nedrīkst ja, vienkārši padoties un ļaut visam notikt. Bet tas ir laiks, kad vajag iestāties. Ja? Ir laiks, kad vajag iestāties un jāizcīna tā cīņa. Atcerieties, kad apustulis Pēters, kad viņš bija paņemts ciet, viņš bija cietumā. Man patīk tur tas teikums apustuļu darbos. Kamēr Pēters bija cietumā, kas tur tālāk bija? Draudze, draudze bez mitēšanās lūdza Dievu. Cik ilgi viņi lūdza? Tur nav rakstīts. Bet cik var saprast, ilgi, un tas bija arī naktī. Un tad Dievs darīja brīnumu. Viņš izvada ārā Pēteru, un tad Pēters nāca pie viņiem. Tā kalpoņa, kas tur iznāca ārā, tā bija šokā. Domāju, ka tur rēgu redz, ja? bet spēcīgs ir lūkšanas. Amen. Tad, kad draudz iestājās, tad, kad mēs kopā iestājāmies ja, garīgajā cīņā un lūdzam par cilvēkiem, kas ir ieslodzījumos, ja, arī garīgos ieslodzījumos, kam šobrīd ir varbūt tās grūti un kas varbūt tās ir pat grēka apņemti, viegli pateikt, zini, tu grēko un tā tālāk. Bet Jēzus, ko teica Pēterim? Viņš teica, Pēter, esmu lūdzis Dievu par tevi, lai tava ticība nemetētos. Jā. Un tad viņš saka, tad, kad tu atgriezīsies, jā, tad ej un stiprini savus brāļus. Brāļu mās tāda ir Jēzus attieksme. Viņš mīlēja cilvēks, viņš palīdzēja, viņš stiprināja, viņš nenosodīja. Viņš teica, Pēter, esmu lūdzis par tevi, lai tev ticība nemetētos. Un tā, kad tu atgriezīsies, Jēzum ir vīzija, viņš zina, ka daudz spēja taisni cilvēku lūkšanu darbotamies savā spēkā. Viņš saka, tad, kad tu atgriezīsies, viņš vēl nav atgriezies. Bet, ja es saku, tad, kad tu atgriezīsies, tad ejam stiprini savus brājus. Ja? Viņš ir augstais priesters, viņš zina šo garīgo cīņu. Viņš lūdza. Tur rakstīts, viņš lūdza pa naktīm. Ja? Viņš lūdza pa naktīm un pa dienu viņš darīja darbu un cilvēki tika atbrīvoti un ciedināti. Šis vīrs maksāja cenu. Jēzus maksāja cenu. Apustuļi maksāja cenu. Tas vienmēr kaut ko no mums prasīs. Vienmēr tas kaut ko prasīs. Ja tu gribi, lai kaut kas atjaunojās, lai kaut kas uzlabojās, tas kaut ko no tevis prasīs. Ja? Tas kaut ko no tevis prasīs. Protams, ka ienaidnieks trako. Ja? Ienaidnieks trako, bet Dievs dara savu darbu un draudziet uz priekšu. Un mēs ejam uz priekšu. Un vēl kāds ļoti svarīgs princips šeit ir. Es esmu gatavs upurēt visu. Ja? Es esmu gatavs upurēt visu. Tas ir 5. nodaļā, no 14. panta mēs lasam. Un tur Nehemija saka tā, un vēl no tās dienas, ka ķēniņš pavēlēja man kļūt par pārvaldnieku jūdas zemē no ķēniņa, Artaksērska valdīšanas 12. gada līdz 32. gadam 12 gadus es un mani brāļi, ievērojāt, ja? 12 gadus es un mani brāļi, mēs neesam neko prasījuši no tās atlīdzības, kas man pienācās kā pārvaldniekam. Turpretī iepriekšējie pārvaldnieki mani priekšteči bija bijuši tautai par lielu slogu, jo savam uzturam un vīnam viņi saņēma no ļaudīm ikdienas 40 sudraba seķeļus un tā tālāk un tā tālāk. Un tad viņš tur raksta, no, nu, ka viņš visu to nelietoja, ka viņš ritīgi no sevis lika ārā. Viņš saka, tur tālāk 17. pantā otrajā daļā, bet es tā nedarīju, tāpēc, ka bijos Dievu. Arī pie mūra darba esmu pielicis savu roku, kaut gan nevienu zemes gabalu mēs nopirkuši nesam, un visi mani kalpi arī bijuši iesaistīti mūra celšanas darbos. Un tad viņš runā tur par galdu, ka viņš tur bija klājis galdu, un ikdienas tika likts galdā proti viens vērses, seši izmeklēti sīklopi un tā tālāk un tā tālāk un tā tālāk. Ja? Citiem vārdiem sakot, tas bija tas laiks, kad no Nehemijas tas tika prasīts pilnīgi viss, un viņš to apzinājās. Viņš saprata, ka šis ir tas laiks, kad nevis vajag prasīt un ņemt, bet šis ir tas laiks, kad vajag ritīgi dot. Un tu zini, tad, kad tu nonāc kaut kādā situācijā, savā dzīvē, konflikta situācijā, vienalga kādā situācijā, tas nav laiks, kad kaut ko gaidīt un ņemt un prasīt un tā. Tas ir laiks, kad ir jāsāk dot. Tas ir laiks, kad ir jāsāk dot savus laiks, savus plecs, iedrošinājums, stiprinājums, atbalsts un tā tālāk un tā tālāk. Jūs saprotat, par ko iet runa? Tas ir tas laiks, kad no tevis tiek prasīts viss. Tāpēc arī teicu, kad Tas, kā mēs rīkojamies dažādās dzīves situācijās, tas patiesībā ir pa lielam atkarīgs arī no tava garīgā brieduma. Tas ir atkarīgs no tava garīgā brieduma. Un tas ne, tie nav tie vieglākie laiki mūsu dzīvē. Es atceros, ka man bija ļoti grūts laiks, kad es tika ordinēts par mācītāju. Tajā laikā draudz bija ļoti ievainota un sāpināta, kas saka, bija šķelšanās, pēc tam mācītājs aizgāja projām no draudzes, un visā tajā es tiku ordinēts par mācītāju, apmēram stādieties priekšā. Un tas nebija tas vieglākais laiks, un tas nebija kāds <laughs> mācītājs no malas, bet es no sava paša vidus. Un tad bija kādi, kas, mēs taču kopā smilškastē spēlējāmies, no nu, apmēram tā. Inga un varbūt arī kaut ko atcerās, vai ne, jo viņa tajā laikā arī bija. Nu, tas nebija viegls laiks. Tas nebija viegls laiks priekš maniem visādi gāja, un cilvēki tika dziedināti un tā tālāk. Un... Bet paldies Dievam. Bet paldies Dievam ar lūkšanu un gavēšanu, ar uzticēšanos Dievam un ar cilvēkiem, kas tev ir apkārt, kopā lūdzoties un cīnoties un ejot laikam un upurējot no sevis kaut ko, Dievs darīja brīnišķīgu darbu. Dievs darīja brīnišķīgu darbu. Tāpēc esi gatavs kaut ko arī upurēt no sevis. Amen. Ja tev ir jāiestājās šodien par saviem bērniem, tev vajadzēs kaut ko upurēt. Ja tev ir jāiestājās par savu laulību, tas nozīmē, ka kaut ko vajadzēs atlikt un vajadzēs iestāties un cīnīties. Tie nebūs viegli lēmumi, tāpēc, ka varbūt tās vajadzēs kaut ko atstāt, varbūt tās vajadzēs pārtraukt braukt makšķerēt, varbūt vajadzēs pārtraukt ja, tusēties ar citiem večiem, bet vajadzēs kaut ko darīt, lai glābtu savu laulību, lai pavadītu laiku ar sievu, lai pavadītu laiku ar bērniem, kaut kur izbraukt, kaut kur iet, jo ir pienācis laiks glābt, ir pienācis laiks cīnīties, iestāties par savu laulību. Un tas ir ļoti svarīgi, ka tu to zini, ka tu to redzēji. Tas ir ļoti svarīgi. Es ticu, ka Dievs arī šodien meklē, kurš iestāsies, kurš stāvēs, kurš kritīs, kurš raudās, Kurš būs tas, kam es varēšu uzticēt kaut vai nedaudz, jā? Kurš parūpēsies jā, par, par, par viņu, kurš parūpēsies par to, par to. Tas ir ļoti svarīgi. Tas ir ļoti svarīgi. Un arī šeit mēs redzam, arī šajā situācijā ne tikai ienaidnieks darbojās un apsūdz viņus par to, ko viņi dara, bet mēs redzam, ka arī šeit piektajā nodaļā, ka pacēlās arī konflikts arī viņu starpā. Ja? Un tā arī mēdz gadīties kādreiz. Ja? Pa vidu visam tam, kad kopā strādā, kopā iet un dara, uh, var rasties arī iekšējs kaut kāds konflikts. Ja? Un īpaši tajos brīžos ļoti svarīgi ir būt nomodā. Būt nomodā. Jā, tāpēc, ka ne pret miesu un asinīm mēs cīnāmies, jā, bet mēs cīnāmies pret, pret tumsības gariem. Un visbeidzot, tas viss stāsts beidzās ar ko? Tas viss stāsts beidzās ar brīnišķīgu uzvaru. Un interesanti, ka tā arī šie, šie pretinieki tā arī nekad neparādījās, jā, Viņi vienmēr caur vēstulēm biedē. Viņi visu laiku, tas viņu mērķis, tev jāsaprot, ka ienaidnieki mērķis visu, ko viņš var. Man patīk, kā Sems stāstīja ja, par, par tām lauvām tur Indijā, kā viņi, nu, kā viņi to ēsmu, kā viņi dabona. Viņa savu rēkšanu, ar savu biedēšanu, vā, vā, un tad tur visi nobīstās un, un tad skrien un, un ieskrien, kā saka, viņu mutēs. Ja. Tas pats ar ienaidniekiem. Ja. Tu esi Dieva bērns, viņš nevar tā vienkārši tev tuvoties un darīt tavu dzīvi, ko grib, bet viņš ir rēts. Viņš ir baļau, viņš biedē tevi, ja, un izmanto visādas apstākļas, lai tevi biedētu. Un atcerieties, Jēzus tika kārdināts, un, un mēs tiekam kārdināti un izaicināti. Un viņš biedē, ja, un visu, ko viņš gribēja patiesībā šeit, viņš gribēja biedēt. Un interesanti, viņš te saka, uh, 13. pantā, 6. nodaļā, Nehemijs saka, proti tādēļ, lai es baidītos, lai es baidītos, darītu tā, ja? viņš saka tā, nedari tā, dari šitā, un mēs baidamies, un mēs darām, ko ienaidnieks saka, ja? Tātad, lai darītu tā, kā viņi saka, trešais, grēkotu, un ceturtais, lai man celtos neslava un apsmieklis, ja? Visu to ienaidnieks darīja, lai tevi biedētu, lai biedētu, lai darītu tā, kā viņi saka, lai ievestu tevi grēkā un beig beigās, lai celtos neslavu un tevi apsmiet. Un to Nehemijas saprata, ka visu, ko, viņš, ko, ko viņi darīja, tas ir, lai ar viņu notiktu tas. Un visbeidzot, 15. pantā lasam tālāk 6. nodaļā. Un mūri pabeidza Elūla mēneša 25. dienā 52 dienās. Un kad visi mūsu ienaidnieki to dzirdēja, Tad visas tautas, kas bija mums apkārt, izbijās. Viņiem zuda drosme, un viņi stipri kritās paši savās acīs. Viņi arī atzina, ka tas darbs ir padarīts ar mūsu Dieva palīdzību. Kad tas beigsies, un vai beigsies, un vai beigsies ar uzvaru, tas, ko es šodien daru, cīnoties par bērniem, par laulību, par, par kalpošanu, par atjaunošanu, tu zini, tas kādreiz beigsies. Tā nebūs vienmēr. Tā nebūs vienmēr. Es jums pastāstīšu to stāstiņu, ja? kur kāda sieviete atnāk pie mācītāja un, un, un ja tas bija vīrs, nu vienalga, atnāk cilvēks pie mācītāja un stāsta savus bēdas, ka tur neiet laulībā, neiet darbā un tā tālāk, nekur vienāds sakot neiet, un mācītājs uzklausīja. Un viņš saka, labi, uzrakst uz lapiņas, tā nebūs vienmēr, un noliec redzamā vietā. Un tas ir viss, nu pagaidām viss. Un viņa bija pārsteigta, pārsteigta par viņa atbildi, viņa aizgāja mājās, viņa uzrakstīja, jūs arī to varat izdarīt, pēc dievkalpojuma aizietiet mājā, uzrakstiet un uzrakstiet uz, lap, uz lapiņas un nolieciet pie stikla. Es mēģinu cilvēkiem dāvināt to, kādreiz ir kaut kāda jubileja, es paņemu zelta papīru, nopērku uzrakstu, rāmīts un uzdāvinu un saku, noliec to redzamā vietā. Un, <clears throat> un paiet kāds laiks, un tā, tas cilvēks atnāk pie mācītāja un tāds priecīgs un priecīgs un viss ir izmainījies, un eh, laulība sakārtojies, un darbs ir, un viss ir. Paldies, mācītāji, tas bija vienreizējs padoms, tas bija fantastiski, un tā tālāk. Mācītājs noklausījās, teica, bet to lapiņu neizmet ārā, jo tā nebūs vienmēr. Ja? Ja? Tā nebūs vienmēr. Tie, tie ir kaut kādi posmi mūsu dzīvē. Tie ir kaut kādi posmi mūsu dzīvē. Bet tu zini, tas var izvērsties par lielu posmu tavā dzīvē un par lielu murgu tavā dzīvē ja tu necīnīsies un tu neko nedarīsi. Bet, ja tu sapratīsi to situāciju un iestāsies, sāksi vispirms pats, ziniet, tas ir ļoti svarīgi, ka Dievs redz, ka tu pats iestājies par to lietu. Ziniet, ir cilvēki, kas nāk un saka, iestājies par manu mammu, par Pēteri, par Jānu, par maniem bērniem, par vēl un vēl un vēl, bet Dievs redz tavu sirdi, ka tu pats negribi pat pirkstu pielikt. Ja tev pašam neinteresē, ja tu, ja tu pats neko nedari, lai stāvētu un kristu par savu situāciju, tad kāpēc tu citiem prasi, lai citi stāv par to un to? Un te, man liekas, ir ļoti svarīgi. Un Dievs redz mūsu sirds. Ja? Un tāpēc es ticu, ka Dievs vēlās mūs mācīt. Dievs vēlās mani iedrošināt, Viņš vēlās tevi iedrošināt, ka, ka mēs sākam. Ja? Ka mēs. Un pēc tam, tad, kad esam izvērtējuši situāciju, ka kaut kam esam izgājuši cauri, mums ir skaidra situācija. Nevis neskaidra, bet ir skaidra situācija. Tad es saku, Gati, nāksim kopā. Iestāsimies. Es zinu, ir redzējums tas kungs parādīja, mēs darīsim, mēs iesim tiešām, būs tā, būs, uzticieties, es zinu, man ir skaidra vīzija. Mēs lūksim, cīnīsimies, būs viegli, ne, nebūs viegli, bet mēs aiziesim līdz galam. Un ko mēs darīsim? Mēs uzticēsimies Dievam. A, kā tas būs, nezinu, bet mēs uzvarēsim. A, kā tu zini? Dievs teica. Jēzus teica, mēs pārcelsimies uz otru krastu. Jēzus teica, mēs pārcelsimies. Un tajā pārcelšanas brīdī viss kaut kas notika ar mācekļiem. Jēzus nāca pūdens vidu, viņi nevarēja atpazīt Jēzu, vai tas esi tu? Un ja tas esi tu, tad liec man kāpt ārā no laivas un staigāt pūdeni. Ar mums tā notiek. Bet ja Jēzus teica, mēs pārcelsimies, mēs pārcelsimies. Amen. Ja Jēzus teica, mēs uzvarēsim, mēs uzvarēsim. Ja Dievs saka, satver visus ieročus, lai varētu stāties pretīm ļaunajā dienā, lai varētu uzvarēt tumsības spēks, mēs uzvarēsim. Tie ir tādi ļoti svarīgi principi, ka mēs nākam Dievu priekšā, ka mēs griežamies pie Dieva lūkšanās, ka mēs lūdzam, ka mēs gavējam, ka mēs sevi daram pieejams Dievam, ka mēs piecinam brāļus un māsas, lai kopā lūd, ka mēs pārmeklējam savu sirdis, nevis citu sirdis labojam, <laughs> bet, bet sākam ar sevi. Amen? Ar sevi. Teiksim, visu kopā ar sevi. Ar sevi. Mums jāsāk ar sevīm. Ir. Viegli teikt, es zinu, Ingūniņ, tev jāmainās ir, jā. Es tur zinu, tur redzu. Nu, piedod, ka zin, kā, es viņu varu, ja? Es nevarētu jūs, bet viņu es jau varētu, ja? Mēs jau daudz gadus pazīstam viens otru. Nu, Raiva arī vēl varētu papurināt bišķiņu, ja? Viņš, nu, arī. Viņš jau rūdīts bija zāde, ir bārda, ir viss ir. Kā saka, var purināt. Var purināt. Bet jūs saprotiet, mēs esam vajadzīgi Dievam, mēs esam visi vajadzīgi viens otram. Un tikai kopam. Man patīk, kā angliskā tas skan. Together we can make a difference. Jo tikai kopā, ja cīnoties plec pie pleca, mēs varam ienaidnieku uzvarēt. Amen. Tie ir ļoti svarīgi principi, ka mēs tos ievērojam. Un, un uh, Nehemija bija gatavs atdot visu no sevis. Viņš bija gatavs upurēties par šo situāciju, lai atjaunotos mūrus. Ļauj man uzdot tev jautājumu, cik tu esi gatavs maksāt cenu? Cik tu esi gatavs upurēties, ja, lai atjaunotu savus vai cita cilvēka attiecības vai pievestu kādu kristumu? Es domāju, cik mēs esam gatavi šodien upurēties. Jā. Jo vai mēs varam to atrast rakstos? Mēs to varam atrast. Romiešiem 12, 1, 2. Lai mēs ziedojam sevi kā dzīvus, svētus un Dievam patīkams upurs, lai Dievs varētu darīt savu darbu. Tāpēc es gribu tev vienkārši iedrošināt. Nebaidies. Tas kungs ir ar tevi. Tas kungs ir tev, viņš tev palīdzēs. Vienalga, ko ienaidnieks dara. Viņš sākumā sadusmojās, pēc tam viņš izsmēja. Pēc tam jau viņš nopietni sadusmojās, tad jau viņš jau grib uzbrukt. Un tad viņš domā visādas kompromises tavā dzīvē. Tad viņš aicina tev vienu, nāc šur, satiksimies tur tuksnesī, ja? Nehemija saka aizmirst. Mēs satiksimies templī, aizmirsti. Nehemija neielaidās. Ne sarunās, ne kompromisos, ne, ne vienā. Tev nav jātiekās ar vēlnu. Amen. Tev nav jāaiziet uz kompromisu un jātiekās, nu, ko tu gribi vēlns? Viņš tev noblēzīs. Ja? Tik to viņš arī grib, lai tu izēj uz kompromisu. Ja? Jēzus teica, stāv rakstīts vēlns, stāv rakstīts, stāv rakstīts, stāv rakstīts. Ja? Un Nehemija arī teica, stāv rakstīts. Tas kungs mums palīdzēs. Un mēs lasam šeit sastajā nodaļā, ka visi ienaidnieki to dzirdēja. Visi ienaidnieki to dzirdēja. Viņi pazaudēja spēku, viņi pazaudēja ietekmi, Un beig beigās, ko viņi visi atzina? Ka tas darbs, ka tas darbs ir padarīts ar mūsu Dieva palīdzību. Halleluja. Lūksim Dievu kopā. Halleluja. Paldies Tev, dargais dabas Tēvs, par šo dienu. Paldies Tev, kungs, Jēzus, par to, ka Tu runā Dievs, es gribēju paklausīt Tev. Paldies Tev, debes Tēvs, par šo nehemijas grāmatu. Paldies par šiem principiem, Dievs, ko mēs redzam arī šī vīra dzīvē, tautas dzīvē, ka bija laiks viņa dzīvē, kad vajadzēja iestāties, ka vajadzēja maksāt cenu, lai varētu atjaunot visus šos mūrus. Tur bija arī ienaidnieks, kas traucēja pa vidam, bet Dievs, Tu palīdzēji viņiem šo darbu pabeigt. Dievs, es Tev lūdzos par mums. Es lūdzos par katru vienu, kas šodien ir šajā vietā. Dievs, palīdz mums. Dievs, ja Tu meklē šodien kādu, kas varētu iestāties, Dievs, es gribētu, ka Tu atrastu mūs. Es gribētu, ka Tu atrastu mani. Es gribētu, ka Tu atrastu šeit brāļus, mās. Dievs, es gribētu, ka Tu atrastu mūs kā draudzi. Dievs lūdzu, maini kungs mūsu. Maini kungs mūsu. Dievs, mēs lasām, ka Nehemija, kad viņš visu to dzirdēja, kas notiek ar Jeruzālim, ar tiem visiem mūriem, Dievs, viņš nepadevās, viņš neatmeta roku, viņš nesāka kurnēt, bet Dievs, viņa sirds bija salauzta, viņš raudāja, viņš lūdza un gavēja Dievs tavā priekšā un piedāvāja sevi kā resursu. Dievs, es lūdzu, izdara arī ar mūsu sirdīm to, kungs. Dievs, ja mēs vēl neesam šodien tādā stāvoklī, Dievs, es lūdzu, kungs, izdar to. Ka tad, kad mēs dzirdam par nelaimēm vai neveiksmēm kāda cilvēka dzīvē, Dievs, ka mūsu sirdis vienkārši tas pārņemt, ka mūsu sirds vienkārši būtu salauzts. Dievs, ka mēs nevarētu noskatīties uz cilvēku neveiksmēm vai nelaimēm vai sabrukumiem, bet ka mēs varētu iestāties, kungs, sākt lūgt, sākt meklēt tavu vai, kungs, sevi piedāvāt kā resursu, ka tu varētu pašķirt apstākļus un iespējas, lai varētu iet un palīdzēt, kungs. Dievs palīdz mums, Jēzus. Arī ienaidnieks Dievs nesnauž. Arī viņš saceļās, arī viņš mēģina novērst mūsu uzmanību. Dievs palīdz mums nepadoties, Dievs, visiem vilinājumiem un kārdinājumiem. Dievs palīdz mums nepadoties, kungs, šajās cīņās. Tēvs uzzini brāļus un mās, kas šodien ir šajā vietā. Dievs, kas arī strādā pie atjaunošanas, kas strādā pie atjaunošanas, varbūt savās attiecībās ar Tevi. Varbūt, kungs, kad Dievs strādā pie atjaunošanas savā ģimenē, kāda varbūt kalpošanā. Kungs, tu zini tos cilvēkus, kuru ticības laiva šodien ir izkalotas krastā. Dievs, kuri ir pazaudējuši kādu cerību, nāc tu, kungs, palīgā šajā situācijā. Dievs, palīdz mums iestāties vienam par otru, kungs. Palīdz mums iestāties par savām ģimenēm, par sievām, par vīriem, par bērniem – Dievs sāc ar mums. Dievs piedod, kungs, visas tās reizes, kad varbūt esam centušies labot kādu citu, bet ne sevi pašu. Dievs palīdz mums, kungs, Jēzus. Dievs, mēs negribam šodien Tev uzdot jautājumu, cik tas viss maksās. Mēs redzam, Dievs, ka tas maksā visu. Un Tu, Jēzus, teici, ja kāds grib Tev sekot, lai ņem savu krustu un sekot Tev. Dievs, es lūdzu, palīdz mums paņemt šo krustu un nest viņu, kungs, visās šajās situācijās. Palīdz, kungs, mums nepadoties. Es lūdzu, iedrošinu brāļus un mās, kas ir uz padošanās robežas. Dievs, iedrošina, kungs, nepadoties. Dievs, lūdzu, parādi caur šo vārdu, ka tu esi pāri visam un ka tu esi, ka tu esi tas, kas dod veiksmi šim darbam, ka tu esi tas, kas palīdz, ka tu esi tas, kas dod mums spēku un tavi resursi tavi ieroči ir pārāk, Dievs, par ienaidnieku. Mēs pateicamies Tev par Tavu dzīvo vārdu, par garas zobenu, Dievs. Es lūdzu, kungs, Jēzu, palīdz mums to satvert šodien. Palīdz mums satvert, Dievs, Tavu garu vārdu, kungs. Palīdz mums to pacelt debes Tēvs un, un stāties pretīm ienaidniekam, Dievs. Kungs, palīdz mums paņemt nopietni, kungs. Tas vārds saka, lai mēs satveram visas Tavas bruņas. Lai mēs apģērbamies, kungs lai mēs varētu stāties pretīm ienaidniekam un uzvarēt. Dievs, Jēzus vārdā, kungs. Jēzus Kristus vārdā, dari mūs par cīnītājiem. Dari mūs par cīnītājiem, Dievs, kas nesnauž un neguļ, bet kas ir gatavi cīnīties. No vienas puses strādāt, bet no otras puses būt nomodā un būt gataviem cīnīties. Halleluja, Dievs, sveiti savu draudu šeit kuldīgā Svētī Dievs savus kalpus, vadītājus, kurus tu esi izredzējis un iecēlis šeit. Dievs svētī katru vienu kalpotāju šeit. Dievs palīdz, kungs, mums kopējā darbā. Stiprini mūsu rokas, nepastāvs, ka mēs nepadodamies ienaidnieku priekšā, kungs. Ka mēs nepadodamies Dievs viņu nicinājumiem, izsmiekliem, pazemojumiem, dažādiem izaicinājumiem. Palīdz mums palikt uzticīgiem līdz galam. Un Dievs darīja to darbu, ko Tu esi mums uzticējis līdz galam, kungs. Jo mēs zinām, ka ar Tevim kopā mēs uzvarēsim. Halleluja! Mēs dodam visu godu un slautā. Dievs atjauno tu, kungs, katra viena attiecības ar sevi. Dievs, mēs lūdzam par katru ģimeni, Dievs, lai katras attiecības ģimenē un pāros būtu atjaunotas Tavā spēkā. Dievs, Tev lūdzu, kungs, ka Tu atjauno attiecības starp vecākiem un bērniem. Es lūdzu, ka Tu atjauno attiecības, Dievs, starp brāļiem un māsām, Dievs, šeit draudzē. Es lūdzu, kungs, ka Tu atjauno attiecības darba vietā, kungs. Es lūdzu, ka Tu atjauno mūsu. Es lūdzu, ka Tu atjauno, kungs, mūs visās sfērās, Dievs, kur ir nepieciešama atjaunošana. Kungs, izcel ārā, Dievs, šos akmeņus, kas ir ar pelniem jau. Un ienaidnieks smējās. Dievs, es lūdzu, pacel augšā, Dievs. Pacel augšā šos cilvēkus, kas ir zem pelniem, Dievs. Pacel augšā, Dievs, šos dārgos cilvēkus, kas ir pakrituši, kas ir aizgājuši. Dievs, mēs lūdzam, mēs ticam par viņiem. Mēs ticam, kungs, ka Tu vari pacelt. Ieliec, kungs, patiesu rūpi mums par vienam par otru, par savām ģimenēm, par saviem bērniem, par šo pilsētu, par cilvēkiem, kas dzīvo mums apkārt, par draudzi, ieliec patiesu rūpi, kungs. Dod mums rūpēties, kungs, Jēzus. Mēs gribam to. Paldies Tev, kungs, Jēzus Kristus vārdā. Halleluja. Ciedāsim kādu slavu dziesmu, piecelsimies kājās. Halleluja. Paldies Tev, kungs, Jēzus. manu sirdi. Atdarī acis man kungs, lai redzu tevi. Lai redzu tevi. Atver kungs manu sirdi. Atdarī acis man kungs, lai redzu tevi. smagus, lai redz. Svētais, svētais, svētais, ļauj redzēt tevi. Tu esi svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, ļauj redzēt tevi. Tu esi svētais, svētais, svētais, svētais, svētais, ļauj redzēt tevi. Mēs pielūdzam tev slavējam. Kungs, ieliec mums katram vienam, Dievs, tādu, tādu īstu ritīgi rūpi, kungs. Dievs parāda bez tēvs. Tu ieliki Ezram redzēt, Dievs, šos novārdzinātos izrēliešus, kuriem vajadzēja atjaunoties vārdā, bauslībā. Kungs, tu neļāvi viņam redzēt, Dievs, varbūt mūrus vai vārtus, bet tu devi īpaši redzēt, Dievs, šo vajadzību. Tad devi viņam rūpi par bauslību. Kungs, tu lietoji nehemiju. Dievs ļāva viņam redzēt mūrus. Dievs, tu devi viņam rūpi, tu devi viņam nastu par šo lietu. Tēvs, es Tev lūdzos Jēzus vārdā, ka Tu dodi katram vienam šajā vietā redzēt, redzēt, redzēt savu aicinājumu, redzēt lietas, kungs, kas varbūt tās, kur ir vajadzīga tava palīdzība. Dievs, ļauj mums to redzēt. Ļauj mums redzēt, debes Tēvs. Dievs, kur Tu gribi mūs lietot? Kur Tu šodien gribi mūs redzēt? Par kādiem cilvēkiem Tu gribi, lai mēs iestājamies? Es Tev lūdzos, Dievs, ieliec rūpi, kungs, Dievs, cilvēkiem šajā vietā rūpēties par veciem cilvēkiem. Dievs, Tev lūdzos Jēzus Kristus vārdā. Ļauj ieraudzīt, kungs, šo vajadzību. Kungs, es lūdzu ieliec šo rūpi, šo vajadzību, ieraudzīt cilvēkus, kas ir palikuši vieni, kam nav tās otrās puses, atraitnes, bāreņus. Dievs Tēvs ieliec šo rūpu draudzē, kungs. Redzēt visu šīs vajadzības, iestāties, iestāties par šiem cilvēkiem un piedāvāt sevi kā resursu. Dievs, Tev lūdzos par cilvēkiem, Dievs, kas ieraudzītu pie jauniešiem. Paldies Tev, Dievs, par Matīsu. Paldies Tev, kungs, par Deivi. Paldies Tev vēl par daudziem citiem, kam Tu esi devis šo rūpu, Dievs, par jauniešiem. Mēs lūdzam par šo connected, Dievs, kalpošanu. Dievs, mēs lūdzam, ka daudz jauniešu, Dievs, šajā pilsētā tiktu aprūpēti. Ka daudz tiktu pievestu pie Tevis, kungs ka daudziem palīdzētu, lai viņi garīgi varētu pieaugt Tevī, kungs. Ka daudz celt savu ticību uz Tavu vārdu un garīgi pieaugt. Dievs, mēs lūdzam, ka šeit ir cilvēki, Dievs, kam ir rūpes par bērniem. Dievs, kas redz šo vajadzību, kungs. Dievs, pacel. Pacel cilvēks, Dievs, kam ir rūpes par draudzēm, kam ir rūpes par mācītājiem, kam ir rūpes par misijas darbu, par evaņģilizācijas darbu šajā pilsētā. Dievs, mēs lūdzam ka mēs būtu cilvēki, Dievs, kam rūp, kam rūp Tavas lietas, kungs. Dievs, es lūdzu, kungs, Jēzu, paņem projām visu to, kas nav rūp šodien. Paņem visu to projām. Dievs, atjauno, kungs, mūs. Lai mums ir rūpes, Dievs, par Tavām lietām, kungs. Dievs, lai mums sirds lūs kopā, Dievs, par cilvēku vajadzībām. Kungs, lūdzu par cilvēkiem, Dievs, šeit, kas ieraudzītu Dievs, ka ir nepieciešama rūpe cilvēkiem, kas ir ar narkotikām saistīti, kas ir alkoholā, kas ir atkarīgi no dažādām citām atkarībām. Jēzus vārdais lūdzu pacel šos cilvēkus, svaid Dievs savu spēku, ka var lūgt par šiem cilvēkiem un kalpot, ka šie cilvēki tiešām tiktu brīvi darīti. Dievs, mēs lūdzam Dievs, ieliec savai draudzē rūpa šo pilsētu. Jēzus Kristus vārdā. Ja tu, kungs, šodien saki, kur es šodien sūtīšu, kurš būs mans vēstnes, kurš šodien iestāsies. Dievs, mēs lūdzam, mēs piedāvājam sevi, kungs. Šeit mēs esam. Šeit mēs esam, kungs. Šeit ir draudz Dievu mājas, kungs. Mēs piedāvājam sevi. Kungs, mēs piedāvājam sevi. Šeit mēs esam, Dievs, sūti mūs. Kungs, lieto mūs, Dievs. Dievs, mēs gribam redzēt šo pilsētu savādāk. Mēs gribam redzēt daudz cilvēku dzīves savādāk. Dievs, mēs lūdzam, kungs, par šo pilsētu. Tu esi teicis, lai mēs lūdzam par savu pilsētu, jo šīs pilsētas labklājība būs arī mūsu labklājība. Dievs, lūdz, kungs. Lūdz, kungs, ieliec sirdī mums. Ieliec mums sirdī lietas, par ko mums vajadzētu šodien rūpēties. Lūgt, gavēt, atdot sevi, kungs. Es tev lūdzu to Jēzus vārdā. Jēzus vārdā, svētais gars dari savu brīnišķīgo darbu šajā vietā. Es lūdzu, kungs, liec savus mūrus ap šo vietu, kungs. Dievs liec savus eņģējus apkārt Dievs savai draudzē, gan šeit, gan arī citām draudzē. Mēs lūdzam Dievs pasargā no ienaidnieka, pasargā no viņa viltībām, no viņa nicinājumiem, no viņa pasamojumiem, no bailības gara pasargā. Pasargā no brāļa apsūdzības gara. Pasargā no Jezebels un citiem gariem Dievs Jēzus vārdā, kungs. Un Dievs svētī Tu, kungs, savu draudu šeit kuldīgā, Dievs. Lūdzam, kungs, lai evaņģēlī darbs iet plašumā. Dievs īpaši palīdz vecākiem šajā laikā, kad bērni ies skolā. Dievs palīdz stāvēt Dievs tavā priekšā. Cīnīties Dievs par saviem bērniem, Dievs. Cīnīties vienam par otru, kungs, Jēzus vārdā. Dod mums spēku, Dievs, šim jaunajam gadam, šai jaunajai sezonai. Dievs, dod mums savu žēlstību. Palīdz mums, Dievs. Mēs atzīstam, ka tas viss ir ka tas viss ir kopā ar tikai ar Tevīm, Dievs. Dievs, mēs paļaujamies uz Tevi. Halleluja. Mēs piedaram Tev. Šeit raudz piedar Tev. Katrs viens šeit piedar Tev. Kungs, viss, kas ir šeit, ir Tavs. Kungs, ņem un lieto, kungs, to. Ņem un lieto, kungs. Halleluja. Paldies Tev, Jēzus. Paldies Tev, Jēzus. Jēzus vārdā. Amen. Jūs esat dārgi atpirkti. Amen. Dievs jūs ļoti mīl. Un lūdzu Dievam, lūdziet Dievam, lai Dievs parāda sfēras cilvēkus, par ko jūs varētu iestāties. Varbūt tas ir viens cilvēks, bet ir tā vērts kāds cilvēks aizveda Billī Grēmu sapulci, un viņš nezināja, ka vienu dienu Dievs lieto šo cilvēku, lai sludinātu evaņģēlīju tūkstošiem. Simtiem tūkstošiem. Ir vērts iestāties par vienu. Amen. Tāpēc tev gribu iedrošināt. Nebaidies no ienaidnieka. Nepinies ar ienaidnieku. Tavs kungs un ķēniņš ir Jēzus. Amen. Un viņš ir miera nesējis. Viņš ir pestītājs, viņš ir glābējs, viņš ir atbrīvotājs, viņš ir iepriecinātājs, viņš ir piedodošs Dievs. Turēsimies pie viņa. Rūpēsimies viens par otru. Mīlēsim viens otru, iedrošināsim. Ja jūs redziet vajadzību, palīdziet. Ļaujiet, lai Dievs jūs lieto. Lūdziet viens par otru. Lūdziet Dievu par nedēļu. Dievs, ja tu kaut kādā veidā vari man lietot šajā nedēļā pie kāda brāļa māsas, Dievs, lieto. Lieto manu mobilo telefonu, lieto manu ēpastu, Dievs dod man vārdus, kurus var aizsūtīt kādam brālim, māsai, iedrošināt, stiprināt. Šis ir īpašs laiks, kad mums vajag īpaši viens otru atbalstīt un stiprināt. Amen. Tādā laikā mēs dzīvojam. Mums vajag palīdzēt viens otram. Sanbalats un visādi citi tur nāk un grib šķelt un vēl kaut ko un izsmiet. Mēs iesim. Ir tāds teiciens. Suņirei? Karavans iet. Amen. Lai Dievs sveitīja. Lūdzu, gati.